preferinde ridi por ne plori. Mesorienta travivaggio pri construado. En mia antaua son articolo helpe de la humoristo Efraim Kishon, mi prescribis la caracteron de tiu speciala Israela home gruppo de tiel nomata i partach uloi. Sume, cae mallonge, partach ulo, estas sinonimo de neglectema, senatenta, maldiligenta, trege misorganizita ulo, quiu aldone condutas quie la plomba pseudometisto. Nun evidentigas che nun tempe ili amasse occupidas pri construado de domoi, ne, ne plu pri construado de ciel scrapantoi, Versaine, char post quiam milia unua dude quine tagia construagio an stata oresti verticala subite farigis horizontala, oni tutte mal permessas tion al ili. Do partac uloi occupigas nun pri renovigo de malnovai sed ambiziai construajoi. Ho, ve, la logeio de mia ezzino nia hundineto ca mi mem trovida ie la unua etaggio de hoc etaggia tridec vin iaragia construagio cun tridec du cum posedantoi o quar por etaggio. Sam ciel al ni homoi, anca o al construagioi pro natura mal novigio, foi foie necessas bontena i laboroi. Sed, Ver schein de la i della de giardeno i de Babilono ni ai cum possedanto i e crevi spri por i balcono nu ogni pova sanca o en mesoriento estas nur 361 tagoi su yare Do oni estas devigita far ion por atingi ion pli da suno facte en la lasta iaroi por suna i balconoi chu ronda i rectangulai, rectangula quadratai, chu quadrata i farigi slagro ne nure nova i construajoi sed ancau bedaurinde en la malnova i chi am rusa i constru a parte parolas pri exterordinara pli altigo de la logei valoro danca al dono de sun balcono la oculo i de la possedanto i fulmas pro desiro tiel malgra unia mal consento pro la volo de la plimulto de nia i ambizia i cum possedanto ec de last decembre ni eniri sen tre multe costan cae cosmaran construa venturon la supra bildo numero montras la simulitan aspecton de la revita mirinda palazzo post l'aldono de la sun balconoi. Nia flanque vidis la proiecton fermita partacia gruppo de la entreprenintai posedantoi, cai ali flanque ec pli professie partacia constru entreprenisto. Kai nun, se mi havus suffice kirasitan humur senton, mi povus discreve ridegi pri la constru situazio. Kai mi vere clopodas almena urideti rideti, por curagigi mia nezinon, chiu terure disfunde suferas protio. Ie la iam presca u plene pagita preso de exemple nova bela conforta automobilo, post hoc monatoi de la comenzo de la construado ni havas quarturo in de scafaldoi qui circa ornamas la construajon ca iam farigis libere visitebla artezza media monumento vidu la bildo in numero 2 ca 3 La fenestrego quiu antaue fermis nian salonon, laula extera muro, estis provisore de locita internen, cae tra gi oni juas, iam pli ol ses monatoin, tute novan cae allogan panoramon. Facte, la logeioi de la tuta construaju, des pli la nia je unua etaggio, estas nun tre facile attingeblai, cae bon intense au ne libere visiteblai, char la provisora i vitra i fermoi esta simbolai kai et la pulvorero in ili ne baras sed la vere terura afero estas che dum la lasta i quin monatoi absolute nenio shangigis Ie la labor commenzo la despota grupo de partaccia i possedantoi varbis kiel labor controliston tipan profesian partaciulon. Li tute ne rimarkis che la construistoi forgesis inter alie pri drenad sistemo. Do ni povus havi nageion anstata u balconu. Condice che estus iom da nivel differenzo inter la salon pavimo cae la beton plato de la balconu sed en multa i balcono i gi plene mancas cause de tia i construa i fuschego i ca i lili ne facile ripareblai oni anta quin monato haltigis la laboro cae ca i la gruppo de niai sagiai saja comitatano el trobis ets pli sagian magian solvon nome al vochi la entrepreniston antau u tribunalo Mines sias ciu en via lando justezai i rapide disvolvigas. Char ceni, a parte por civila i procesoi, la muel stonoi de la justezo mal rapide, tre mal rapide turnigas. Sed ciu case favora verdicto ne tiom helpus al niai i balconoi. Bon chance, paralela gruppo de mense sanai cum posedantoi, clopodegas trovi razian compromisson, por tamen progressigi la laboroin. Bon desiro al ni successon,